بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا Ajrashuv akram, qiblimizdir Makka haram, bay'atarduq jihad uchun, Rabbimiz qil sobit qadam. Turkiston Islom partiyasi Islom ovozi radio anglish bo'limidan anglishimizni boshlaymiz. Rabbimiz qil sobit qadam, imonimiz rasul akram, qiblimizdir Makka haram, bay'atarduq jihad uchun, Rabbimiz qil sobit qadam. Babamız Resul Ekrem, tablimiz durmakka haram, bayat barduq cihad uchun, Rabbimiz qil sabit qadam. Ulug' Rabbim sana hamda Şırlar bilen makan verdin, sadık iman erkeklerge, qaytilmoqqa imkon berdim ulug' turkiston musulmonlarini qo'ldan ketgan izzatimiz islomiy xilofat davriga yetaklash uchun ularni jihod ibodatiga qiziqtirish xalqaradagi to'g'ri manhaj asosida ilib berilayotgan jihodiy faoliyatlarni ularga aynan tasvirlash mujohidlar bilan umumiy musulmonlarning qalbini bog'lash xalqimiz mahrum qilayotgan islom da'vatidan ularni oziqlantirish hijrat jihad va shahidlar izlaridan keng xalq ommasini xabardor qilish tavhid bayrog'i ostiga jug'inib kufrga qarshi kuch to'plash kufrning islom ummati ustidan yurgizayotgan oshkora va yoshirin siyosat tuzumlarini fosh qilib musulmonlarni uningdan ogohlantirish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan haftalik anglitishimizni dehqonlarga sunamiz Kıydılmakka imkan verdin Ulug Rabbim sana hemde Şırlar bilen makan verdin Sadık iman erkeklerge Kıydılmakka imkan verdin Girelişi أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى assalomu alaykum aziz qarindoshlar va hamshiralar assalomu alaykum aziz qarindoshlar va hamshiralar sizlar bilan radio to'lqinlari orqali ko'rishganligimizdan xursandmiz bu qatimliq radio anglitishimizni mujohid abdulkarim va mujohid usmon botirning yetakchiligida ilib boramiz bugun hijriya bir ming to'rt yuz o'ttiz beshinchi yili muharramning o'ninchi kuni payshanba ya'ni milodiya o'n birinchi oyning o'n to'rtinchi kuni tuanda muharramning uchinchi kunidan o'ninchi kunigacha bo'lgan anglitishimizni huzuringlarga sunamiz sizlarga bu haftalik anglatmoqchi bo'lgan sahifalarimiz seven de içer. Tarihçimizden sirat kısmında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tarihi verildi. Zuhayr uçsağa esil bir tonunu kiyip kelip Beytullah Kabe'ni yetti qatim tavaf qildi. Ondan to'p qarab, "Ey Makka xalqi, biz qo'rqishimiz to'q, Kiyimiz butun yurvatimiz, ya'ni Hashim jamoasi ixtiyoriy yolda ya ololmay, ya satolmay, olaq bo'lib ketyotidi. Alloh bilan qasamki, men bugun ashu nohaq yo'lsiz shartnoma yirtilib, amaldan qoldirilmaguncha so'rininglarda o'tirmayman, dedi. Oldishimizning islomiy davlat qismida birodarimiz Abdusalomning Qurban hayit munosabati bilan birodarlarga qilgan nasihatining bir birigini huzuringizga sunamiz. Sakat sakat Allah rızasını dep kırındaşlar. Mağrı dünyanı dep emek kırındaşlar. Hukukunu dep emek kırındaşlar. He, sakat e, ulanın sözlerine, Allah'ın rızasını dep özünün canını Allah yolunda kurban kıldıran kişiler var dedi kırındaşlar. Mani biz hemmimizin malumluk, bizden çıkış sebebimiz hem malı dünyanı dep çıkan emesiniz kırındaşlar. Ya ki Türkistan'ı tetkik kılıp bir milletçilik davası için çıkan emesiniz kırındaşlar. Veya ki hukuk menzep çalışıp çıkan emesiniz kırındaşlar. İnşallah biz hem Allah subhanahu aleyhi ve sellem çıkan kırındaşlar. Bana Allah subhanahu aleyhi ve ait bayağı kılgan kishilarni qatoridan alloh subhanahu va taolo ham bizni qilg'usi islomiy she'r qismida sham diyoridagi jamoatimiz a'zolaridan bir qozoq birodarimizning o'yan musulmon nomli nashidasini huzuringlarga sunamiz حي على الجهاد وينصر الله موسى خير بنجي الجود بإيمان والله صنجري حق الإسلام الله جل الله soğuz atsan Anlatışımızın yaradarlarını ziyaret kısmında biradırımız Yusuf'ni kılgan ziyaretin ahirini huzurunlarına sunumuz. qachonki oldirab qolgan odam ya'ni bu yo'lda sabr qilolmay qolgan shu ko'zimiz ko'rgan narsalarimiz shu bo'ldi kim oldirab ketgan bo'lsa kim voy nusratgan biri bizga voy undagay bundagay degib turgan bo'lsa shu odamni sepimizdan ayrilib qolganligini ko'rgan bo'ldik ya'ni bu vaqtning imtihonida biz sabr qilishimiz kerak mujohidlar mujohidlar qilindi nurg'un hikmat bilan ko'zidan ko'rgan bo'ldim anglitishimizning tahlillar sahifasida mujohid birodarimiz forig tursunning dunyo vaziyati va yahudlar to'g'risida qilgan tahlilning oxirini huzuringlarga sunamiz biz sizlarga hozir vaqalikdan birni deb berdi hozir jihod bo'layotgan afg'oniston va pokistonda bir mujohidni puti yoki qo'li uzilib ketsa afg'onistondagi qizil kuz doktorxonasiga e, kirsangiz yolg'on put yoki yolg'on qo'lni bekor qilib qo'ydi shu tolibonning amerika qatti qilgan urushini maqtab davolab saqaytib qo'lingizga pul tutqizib yo'lga silib qo'ydi avlashimizning shahidlar izbiri sahifasida birodarimiz sobitning shahid akimiz abu bakr o'zbekistonining ish izlari haqida qilgan bayonlarining oxirini huzuringlarga sunamiz endi ko'rdik subhanalloh shu akamiz hijrat qilib Yine hem ailesiyle şehit öptük yoga alakılışıp Bir kıtım alakılışıp Bunun şu hakkımızın ailesi vardı, şu hakkımızın kimi farzandlari bor endi man bir ajablanib qolamanki shunday bir insonlar bor ekan bu mujohidlar haqida mana bu kishilar haqida fitna basar andoq kishilar mundoq kishilar Lakin bir insan insan bilan vicdan bilan bir narsa o'ylashi kerak uzun so'rab ketishdi oxirida xalqaro va rayon xabarlari ضياء وانشر الاخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانذر الأخلاق عطرا فإذا رأيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا للماح فجرا في شباب aziz radio anglag'uchi qarindoshlar diqqatinglar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning tarixida bo'lsin bu ishni bosh bo'lib vujudga chiqarg'uvchi omir ibn luay jamoatidan isham ibn amir degan kishi edi u bani hashim jamoati qamalda qolgan mazgillarda ularga kechalari yoshirin ashtamoq yetkazib berib turardi u bir kuni zuhayr ibn abu umayya mahsumi uning onasi Atike Ebu Talib'nin hemşerisi idi. Nin qışığı verip, ''Ey Zuhayr, sen toyğucu yap, qanğuç içip ötüşke razı mı? Halbuki senin tağılarının ahvali aşındak dursa.'' dedi. Zuhayr onunla, ''Ey seni, ben ne mi kılal ettim? Ben degen bir adam tursam, amma men bilen yeni bir adam billi bolgan bolsa, el buray huda, çokum başı tansız şartnamını bekar kılışık terişip görettim.'' dedi isham Unda bo'lsa sen bilan birga turadigan odamni tepib bo'lding dedi zuhayr u kim deb so'radi isham u men deb javob berdi zuhayr uningga mamnun bo'lgan holda yana bir odam izlab topqin dedi shuning bilan isham mutim ibn adining qishig'i bordi va uningga Abdumanafning pushti bo'lgan Bani Hashim va Bani Mutallib jamatlari bilan bo'lgan urug' tuqqanchilik munosabatini eslatdi va uning bir aql egisi turib Qurayshlarning mushu zulmiga rozi bo'lib turganligiga tapa malomat qildi. Mutim uningga: "Ey seni, men nima qila oldim? Men degan birla odam tursam" dedi. Isham tutgan ishnimi topolaysan debdi mutim O kim deb so'radi isham man deb javob berdi mutim undoq bo'lsa uch qilayli yana birini izlab boqqin debdi isham tepib bo'ldim deb javob berdi mutim u kim deb so'rab edi isham zuhayr ibni abu umayya deb javob berdi mutim amsa to'rt bo'lsin yana birini izlab boqqin dedi shuning bilan u Abu baxtari ibn hishamning qishig'i bordi va uning uningimi mutimg'i deganda gaplarni qildi Abu baxtari bu ishqa ovoz qo'shadigan bir odam chiqarmi deb so'rgan edi isham A, albatta chiqdi deb javob berdi abul baxtariy u kim deb so'radi isham zuhayr ibn abu umayya mutim ibn adi va man dedi abul baxtariy bundoq bo'lsa yanimiz izlab ko'rgin sonimiz qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi dedi buning bilan hisham zama ibn asvad ibn mutallib ibn asadning qishig'i kelib uningga shu haqda gap qildi ashu jazoga uchrag'uvchilar bilan bo'lgan yaqin urug' tuqqanchilik munosabatini aslatib zimmasidagi haqlarni zikr qilib edi zama sen davatgan bu ishni qo'llaydigan biror odam bormidi dedi isham aa albatta bor deb uningga yuqoriqilarni zikr qildi shuning bilan ular ajun degan joyga yig'ilib ashu zo'ravonlar ittifoqining hujjatini amaldan qoldirishga kuch chiqarishga kelishdi va buni tunji bo'lib zuhayr o'ttirib qo'ymoqchi bo'ldi atsi atiganda hammaylan quraysh kishilari bilan odatdagidek o'z so'rinlariga jam bo'lishdi zuhayr uchisiga esil bir to'nini kiyib kelib baytulloh kabani yetti qatim tavof qildi Ondan topuq qarab, "Ey Makka xalqi, biz qo'rsqimiz to'q, kiyimiz butun yurvatimiz. Bani Hashim jamiyati ixtiyoriy yolda ya ololmay, ya sotolmay, olaq bo'lib ketyotidi. Alloh bilan qasamki, men bugun ashu nohaq yo'lsiz shartnoma yetilib, amaldan qoldirilmaguncha so'rininglarda o'ltirmayman." dedi. Abu Jahil masjidning bir bulungda o'ltirib Zuhayrning gapini anglab, "Yolg'on, kapshima, azbiroy xudo, uni hargiz yirtib tashlashga bo'lmaydi" dedi. Zam'a ibn Asvad o'rnidan turib, "Sen kapshima, biz boshdan oxir uning tutilishiga norozi edik" dedi. Abul Baxtari yana bir tarafdan qopib, "Zam'a rost aytadi, biz uningga norozi ham qattiq qo'shilmaymiz" dedi. Mutim ibn Adi yana bir bo'londan ovoz ko'tarib sizlar ikkinglarning degan to'g'ri gayri qarashda bo'lganlar yolg'on aytadi biz bu shartnoma va uning moddalariga tutunimaymiz xudo oldidimi chikoriga bo'lamiz dedi va isham ibn amirmu shunga o'xshash bir gaplarni qilib taraf tarafdan ovoz chiqib ketdi shuning bilan abu jahil hayron qilib bu cho'qin maxfiy o'rlashtirilgan tashkillik ish ekan dedi Bu çağda Abu Talibmu masjidning bir chetida o'ltirardi. Shu kunlarda Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga shartnoma hujjati to'g'riliq vahiy nozil qilib, hujjatning qog'oziga qurib tushirib, Alloh degan xatdan boshqa zo'ravonlik, ziyonkashlik va nohaqchilik moddalarining hammasini o'yg'andaklar yaratganligini bildirgan. buni payg'ambar alayhissalom tag'isi abu tolibga aytgan edi shunga u bu xabarni qandoq qilib maydonga chiqarish o'yida bu yerga kelgan abu tolib bu gaplarni anglabla qurayishlarning oldiga chiqdi va mening qarindishimning o'g'li menga mundoq bir xabarni yetkazdi agar u yolg'on so'zlagan bo'lsa biz uni sizlarning o'lim jazosi berishinglarga topshiramiz Mavada rast chiqsa, bizga yurgizayotgan jazoni bekor qilishilar qandoq dedi. Qurayishlarmi to'g'ri deding, insof bilan gap qilding deyishdi. Abu jahl bilan heliqi kishilar o'ttirsida bir qur talash tortishlar bo'lgandan keyin Mut'im ibn Adi o'rnidan turib, heliqi shartnoma qog'ozini qo'liga elib edi. Qurutning hujjatdiki Bismik Allohumma ey Alloh, sening isming bilan boshlayman degan kalima va Allohning ismidan boshqa xat iznasi qo'ymay hamma yerni yaratganligi bayqaldi. Natijada mush kundan e'tiboran hujjat amaldan qoldi. Payg'ambar alayhissalom va uning jilig'i qamalgan ikki jamoat kishilari erkinlikka chiqdi. Mushriklar mushu munosabat bilan Rasulullohning payg'ambarlik alomatlaridan eng katta bir mo'jizani ko'rdi. Lekin ular Alloh taolo Qur'on Karimda aytgandek, Quraysh kuffarlari biror mo'jizani ko'rsala, imondan yuz o'rib, bu davomlashuvchi sehrdir deyishdi. Qur'on Karim sura Qamar 2-oyat deb xabar qilganidek, bu mo'jizadanmi yuz o'rishdi. Bu vaqadan keyin sovuq suv yana o'z aksini topdi. ularning konikisi adab kufri ustiga kufr qo'shilib chekidan oshgan kofirlardan bo'lib yuraverdi quraysh elchilarining abu talib bilan eng oxirgi qatam uchrashishi payg'ambar alayhissalom qamaldan bo'shinib chiqdi va burungi odati bo'yicha da'vat ishni boshlabdi quraysh taraf garchi jazoni bekor qilgan bo'lsa-mu, lekin ular musulmonlarga bism ishlatish va din dindin cheklash so'migarligini burunqidaklar davomlashtiryotdi ammo abu tolib o'z qarindishining o'g'lini go'yo ko'z qarchug'ini quvdigandek qudayotgan bo'lsimu lekin uning yoshi saksondan hal qilgan edi va mushu bir necha yildan beri uning beshiga arqima arqi kelgan cho'ng kichik dard alamlar bo'libmi jilg'a muhosirasi uning badanini ajizlashtirib, belini ruslayolmaydigan qilib qo'ygan edi. Shunga u jilg'a muhassasidan bo'shang'ili bir qancha oy bo'lmayla pushtumtut kasal tegib, o'rin tutib yetib qoldi va bora-bora og'irlashishga boshladi. Bu chog'da mushriklar Navada Abu Talib o'lib ketgandan keyin uning jiyan o'g'liga bir ish bo'lib qolsa, arablar orasida satnam ko'tarib yurishdan qo'rqib abu talibning ko'z oldida rasululloh bilan yana bir qatim suhbatlashishga urindi va ilgari qoyil bo'lmay kelgan ba'zi masalalarda yo'l qo'ymoqchi bo'lishdi shuning bilan ular eng oxirgi bir qatimliq قد ذاق في الم من الايذاء الوانا فلم يخلع ولم يخلع ولم يركع وما أصوتنا على المناد والصلاة لأجل الحق كم بذلا وكم قاسى وكم عانى وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا فلم يخنع ولم يخضع ولم يركع Aziz radio anlıqıcı qarindaşlar, diqqətinizlər Abdusalamning da'vatida bo'lsin. Ani shunda holati chiqqan qarindoshlar jangga shunda ig'ir mushaqqatlarni chekkin biz ham o'zimiz jangga qatnashib qolgan qarindoshlar biladi bu jangga qatnashgan vaqtimizda berish mujohidlarga ancha tez tuyulmaydi qarindoshlar bu birib bo'lgandan keyin jangga qatnashdik ana shu yerda shahidlarni berdik ba'zi kishilar zaxmi bo'lgan bo'lsa apagan uzuqchiliklarimiz tugagan bo'lsa ana shunda charchagan vaqtlarimizda yana shu yerdan qaytish shuncha ig'ir mushaqqat qarindoshlar qaytish emas balki dushmandan keyin qo'g'lab chiqish bo'lsa eng ig'ir mushaqqatli holatlar qarindoshlar shu holatda ham alloh subhanava taolo aqidaning naqadar muhimligini shu davrdagi insonlarga va bal butun dunyodagi davri qiyomat kuni yozilgan insonlarga uqtirib qo'yishni iroda qilib aqidasi uchun sizlardan ilgari o'tgan ummatlar shundoq qurbon bergan deb ilohiy qonda bayon qilib qo'ydi qarindoshlar alloh shunday aytadi allazina istajabu lillahi va rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lillazina ahsanu minhum wattaqaw ajrun azim ana shu uhud jangiga qatnashib bo'lgandan keyin uhud jangida yaralangandan keyin olloh va uning rasulining buyruqlariga labbayk deb ijro qilgan olloh va uning rasulining buyruqlariga ovoz qo'shib ana shu jihod maydoniga chiqqan mo'minlar ana shu mo'minlarni yaxshilik qilganlarga vattaqav alloh subhana taolodan qo'rqib allohga haqiqiy taqvolik qilganlarga katta mukofot berishi dedi alloh subhanava taolo mana aqida shu uchun qimmatlikni qarindoshlar aqidasi uchun ana shu bizdan ilgari o'tgan tamomi payg'ambarlarimiz tamomi mujohidlarimiz Tamamı he, bizim ürüyotgan pishivalarimiz ana hani shunda o'zining qonlarini oqqizib kelgan qarindoshlar o'zining bayrog'ini bag'ishlab kelgan mana bu yuqorqi jang holati ham shunchalik ig'ir mushaqqatli holatda lekin alloh subhanava taolo aqidasi uchun shu mujohidlarning qanday qurbon berganligini bizlarga uqtirib qo'ydi biz davri qiyomat yuzchi bo'lgan insonlar shu oyat karimni tilovat qilgan vaqtimizda shunda mujohidlardan bo'lsamkan deb orzu qilgan kishilardan qilib qo'ydi alloh subhanava taolo ham alloh subhanaa taolo ulardan rozi bo'ldi ana shunday ibodatlar sababli buni ana shular shunday kishilarki shunda vaqtida alloh subhanava taoloning buyruqligini ijro qilib chiqqan kishilarki allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana va qalu hasbunallohu va ni'mal vakil ularga insonlar aytdiki chili chiqmanglar urushqa qurayshlar tarafidan bo'lgan qo'shin nurg'un insonlarni to'plabdi sizlarga qarshi degan vaqtimizda ularga iymoni ziyoda bo'ldi va ular aytdiki olloh bizga yetarlik olloh bizga kifoya qilg'uchi Allah nima degan yaxshi hami Allah nima degan kifoya bo'lg'uchi deb ana shunda chiqib ketdi ular deydi butun insonlar sizlarga qarshi to'plashdi degan vaqtingizmi alloh subhana taolo tavakkul qilib alloh yo'lida chiqqan kishilar dedi mana hozirgi davrimizda ham qarindoshlar biz ham inshaalloh shu sahobalarning izini biz minqilib qarindoshlar nima uchun deyli mana hozirgi davrimizda ham kofirlar tarafidan munofiqlar tarafidan nurg'un shiorlar bo'lyotidi afg'onistonga butkul dunyo kofirlar bosilib kelgan Bütün dünya kafirler birleşti. Müslümanlar kaçtı üçün. Afganistan'a bağmanlar, cihat kılıp bağmanlar deyip tosup atkan kişiler imtihan çık. Yani şunda bütün dünya kafirler basılıp girdi. Sizler tenkilenmesi dizim hem Allah subhanatla bizgi küfayi deyip çıkan, yani şunda imanı ziyade boğan kişiler inşallah sahabiyette ecri yetkisi inşallah. Amin. Allah subhanatlardan sorayımız, yani şu sahabilerin ecrini size ve bizlere ata kılgısı inşallah Allah subhanatla. Allah Kur'an-ı Kerim'de şunda ayet kardeşler. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد insonlarning ichida shunday bir kishilar borki faqat alloh subhana taoloning rizoligini deb o'zining jonini alloh subhana taolo yo'lida fido qildigan mo'minlar bor dedi faqat faqat alloh rizoligini deb qarindoshlar moli dunyoni deb emas qarindoshlar huquqni deb emas qarindoshlar faqat ularning ko'zlaydigini allohning rizoligini deb o'zining jonini alloh yo'lida qurbon qiladigan kishilar bor dedi qarindoshlar mana biz hammamizga ma'lumliq bizning chiqish sababimiz ham moli dunyoni deb chiqqan emasmiz qarindoshlar yoki turkistonni fatih qilib bir millatchilik davosi uchun chiqqan emasmiz qarindoshlar va yoki huquq mansab talashib chiqqan emasmiz qarindoshlar inshaalloh biz ham alloh subhanahu taolo talab chiqqan qarindoshlar Mana Allah subhanahu wa ayet bayan kılgan şu kişilerin katarıdan Allah subhanahu taala hem bizlik kılgısı kırmızlar. Allah subhanahu wa taala vallahu raufun bil ibad deydi. Allah bendelerge mehrimandır. Allah özünün bendeler içinde en şunda özünün canını malını kurban kılıp Allah yolunda özünün hem nesini takdir kılalaydıgan bendelerin çıkış arkalık Allah özünün bendelerge mehrimandır kırmızlar.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 Allah subhanahu wa ta'ala'nın kelimelerini meskı kılıp Allah'ın kanunlarına oynayıcı Allah subhanahu wa ta'ala'nın bendirlerine izi atkan. Tağut kafirlerle uruş kılıldı deyin. Yani şu uruş kılıç neticesinde kafir müşriklerini, İslam ve Müslümanların eşeddi düşmanlarını öldürdü deyin. Ve şehitlik nimeti müyesser buldu deyin. Bana cihat kılıçlar kırındaşlar, cennetle verdikmiş kılıç olsa, Tevrat, İncil, Kur'an-ı Kerim'de zikr qilingan Alloh haq subhanava taoloning haqiqiy rost va'dasidir qarindoshlar mana jihod qiluvchilarga jannatni va'da qilish alloh subhanava taolo ilgirdan tortib bayon qilgan tavratdan bayon qilingan qarindoshlar injildan bayon qilingan qarindoshlar qur'oni karimdan bayon qilingan allohning haqiqiy rost va'dasi qarindoshlar inshaalloh alloh subhanaa taoloning bu va'dalariga ishinib biz bu yo'lda mangdiq qarindoshlar mana shuning uchun bu shunda jafo mushaqqatlarda yuryapmiz shuning uchun bu taqlarda yuryapmiz shuning uchun ota onamizni ayrilib turibmiz en uchun eng suyimli vatanlarimizdan eng suyimli qarindoshlarimizdan eng suyimli ona yurtlarimizdan hamma narsamizdan ayrilib turibmiz qarindoshlar faqat allohni tarafini Allah qarindoshlar alloh subhana taolodan bek verdik va'dasiga vafa qiluvchi kim bor qarindoshlar yo'q hech kim yok. Allah subhanahu Wa taala qilaman diye ishini qila oladigan alloh subhanahu taala o'xshash şey va'da qilgan Her bir ishini vujudga chiqara oladigan hech qandaq bir kishi yo'q qarindoshlar anda bo'lgandan keyin alloh subhanava taolo va'dasiga xiloflik qilmaydigan bo'lgandan keyin alloh subhana taolo va'dasini bi qildigan bo'lgandan keyin mana sizlar hoş bishorat hosil qilinglar bu qilgan olan. Allah Subhanahu Wa Taala olan boğan. o'zanglarning rabbi olan boğan. tamomiy yer sharining podshoyi bo'lgan butun narsalarning podshoyi bo'lgan rabbul alamin bilan bo'lgan qilgan bu savdolar bilan xo'sh bishorat hosil qilgan dedi alloh subhanaa taolo bu savdolar bo'lsimi katta bir zo'r bir muvaffaqiyatdir dedi shuning uchun qarindoshlar mana qur'oni karim sizlarga barliq talab taqazolar shuni talab taqazo qilib o'tibdiki bugun islom ummatini haqiqiy islom diniga qaytishni talab taqazo o'tibdi qarindoshlar bugungi kun avval deb o'tganimizga o'xshash qo'ykanni suyash ne yoki bir qurbonlik deb o'tib qo'yganlar yoki bir yig'ilishib oturup qolgan bulduğun bo'ladigan ish tugaydigan ish emas qarindoshlar balki bugungi kun bizning vazifamiz nima ekanligini bizning ajdodlarimizning nima qilganligini eslaydigan kun qarindoshlar tarixiy islom ummatini qurbonliqlarini yig'laydigan kun qarindoshlar islom ummatiniki bagat qonlarini eslab ana shu o'zimizning jonlarini o'zimizning mollarini alloh yo'lida otaydigan kun qarindoshlar bugungi kun ibrohim alayhissalomga o'xshash ana shunda o'zimizning farzandlarini Allah yo'lida taqdim qiladigan alloh yo'lida qurbon qilishni eslaydigan kun va shunday qiladigan kun qarindoshlar ey bolam men seni olloh yo'lida otadim olloh yo'lida chiqqin deydigan kun qarindoshlar bugun bugun keyin ismoil alayhissalomga o'xshash ey ota nimaga buyurgan bo'lsang shuni qilgin inshaalloh meni sabr qiluvchi qatorni sabr qiluvchi topsan meni olloh yo'lida otayotgin meni olloh subhana taolo yo'lida qurbon qilgin deb shunda aytadigan kun qarindoshlar shuning bilan birga oxirida butun dunyodagi ahli ilmlarimizdan butun dunyodagi dini ustozlarimizdan rahbarlarimizdan so'raydiganimiz diniga xiyonat qilmaslikni mana bu dinni qurbonlik din ekanligini haqiqiy yetkazishini so'raymiz qarindoshlar mana bu dinni hargiz yuchirmaslikni bu dindagi ajdodlarimizning bergan payg'ambarlarimizning bergan qurbonliqlarini yuchirmasdan bugungi kunda minbar minbarlarda masjid masjidlarda qo'ykani suyash nam emas balki o'zimizning jinni fido qilishni eslatishni umid qilamiz amerikaning xitoyning qo'lchi maqsadlar mo'llari bo'lib qolmasligini ularga murojaat qilamiz ayni bugungi kunda amerikaning polsuboqchilari desak nima deyishga deb qolmanglarki ayni vaqtda rus kofirlar qarindoshlar afg'onistonga bostirib kirgan vaqtni o'zida butun dunyoda masjid masjidlarda minbar minbarlarda jihod chiqinglar afg'oniston jihodi farz ayn jihod deb rus kofirlar bostirib kirgan vaqtda butun ulamolar jihodga targ'ib qilgan qarindoshlar hatto saudiyada shu vaqtda jihodga targ'ib qilgan qarindoshlar keyin rus kofirlar mag'lub bo'lib ketgandan keyin amerika afg'onistonga kirgandan keyin Bu cihat şer'i cihat olmadı. Bu cihat ne kaldı? Terörçü olup kaldı. Şunun için ola, yani şu Amerika'nın koltuğu başı olup kaldı. Ulağı kim ve yıkıttı ulağa? Amerika ve yıkıttı ulağa? Rus kafirleri basılıp kirse, cihat perdeyini bulduğun, Amerika basılıp kirse perdeyini bulmaydıgan. Ular, yani şu Amerika'nınki koltuğu makşırları boğan molulu karındaşlar. Amerika'da korkak, mana bugün cihat ibadetini uçurvatdı. Amerika'dan korkak, bugün İslam dininin ki belge kurbanlıklarını uçurvatdı karındaşlar. Şunun için ehli ilimlerimizden, dini ustazlarımızdan, bizge ülgü olan imamlarımızdan soraydıkını emez, Amerika'nın, ya Xitay'nın, ya ki başka dünya kafirlerinin, ya milletçilerinin, ya demokratçilerinin ki moduları bulup kalmasın. Belki hakikatini oturup koyuşuna e, ulardan soraymış. Şunun için Allah subhanahu soraylı ki, bu dünyada ayrılsak ayrılı ki Allah subhanahu cenneti bizden, ata annelerimizden, uluk tukkallarımızdan, dost braderlerimizden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yerinde cem bulup oturuş Allah'a nasip kılsın. Mana bu verge kurbanlıklarımızı Allah subhanahu wa kabul kılsın. Mana bu İslam dininin kurbanlık şeylerini bilip Allah yolda yüzümüzde atıdık. İnşallah Allah subhanahu wa bu ibadetlerimiz kabul kılsın. Bizden ta ahir için müstehkem kılsın. Ve kıyamet günü şu kurban vergen peygamberlerimizle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le en yakın halette bir buluşumuzda Allah hak subhanahu wa nasip kılsın. Aziz radyo anlığı qarindoshlar, diqqatinglar İslami naşidida bo'lsin. حي على الجهاد ويا المسلمان болса қайрат пен жігер жүректе иман орнасын жерге хақтың ислам алла жолында соғысқа аттан حي على الجهاد ويا المسلمان болса қайрат пен жігер жүректе иман орнасын жерге хақтың ислам алла жолында соғысқа атқан ғарып болғанда дінің қорланып тілің ей мұхаммед үмметі қайда ұжданың дінің үшін қайраттан дәйіз болмаған қолыңа алып құран жихад бастаған жихад бастаған жихад бастаған жихад бастаған жихад бастаған өйткені мұсылмандардың қаны төгіліп жатыр бүгінгі күнде апай қарындастарымыз да намыстары тапталып жатыр қане бұл намысты қорғайтын мұсылмандар қане qani qurbonlik tarafim musulmonlar qani Bu kunda erkek de özümüz aytuğa nomus qilib da davlatmiz bu bizni nomusimiz jihat bostig'in jihat bostig'in jihat bostig'in حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد ويوم السلطان بوصى خيرات بن جير جود الإمام الله صندوقي حق الإسلام الله جملة صوغ الصعصان حي على الجهاد ويا المسلمان بولسا خيرات بين جير جورب إيمان ورنا صندوقي حق الإسلام الله جملة صوغ الصعصان لا إله إلا الله لا إله إلا الله مش مصحصنا قتلوا صافي الطيران عميت قربنا دم قربنا في ذاك العام مجحد طغان مجحد طغان مجحد طغان مجحد طغان مجحد طغان حي على الجهاد حي على الجهاد Aziz radyo anlıqçı qarindaşlar, diqqətinizlər yardımları ziyaretide bolsun. Şuna yanın eliq toxtamay dajıl turdu bu. Valla qulaq içkin tişib tasq attığımız yani. Ki Allah'ın özüyle toxtab qaldı. Lekin arqatim qıday aldırkida xatarlik toxtab qalmadı. Ajim hamda xil jiroq niyada toxtabdi. Birodarlar qarab keldi. <laughs> alhamdulillohlarni o'zi bilan katta qilgan aytadi keyin alhamdulillah hisob ko'rsak jamoat o'ta yaqinga alloh cheksiz shukur alloh qabul qilsin o'ylandi keyin bizga ikki birodar ajratgan ekan doktor birodar o'zimizni mojir birodarlar hamda alloh rozi bo'lsin hamda ajoyib yaxshi qaridi birodarlar bo'ri degan o'ylan bulongda yeshik yeshik tushab to'qqiz ziyon qildi qo'ynimga ziyon bunga ziyon qildi deb katta katta katta katta katta katta shunday shir qilib beradi birsimiz birdan bir qachimiz katta shir qilishimiz bir kattani yeymiz amirimiz alloh shahadini qabul qilsin keldi alloh rozi bo'lsin bir fazilat bor ko'rgan odamlar his qiloladi bir bizni chaqirimizdek yuginib o'tiradi oldimizda kichigini o'tirib shukurlardan xafamanglar sizlar rozi bo'lib ketinglar biz yaxshi qaraymidi qizim yaxshi qilamidi deb aytib bir tasalli berib sabr tavsiya qilib allohni dargohidagi nazibatlardan bir ko'nglimizni xush qildi hech qachonni oziq tulik yemak ichmak doktorxonaga berib keladigan mashina tartib hamma narsalar joy joydan maxsus birodarlar o'rlashtirganda alloh cheksiz yadi Allah'ın rahmetiyle, e, Allah Teala'nın hikmetiyle şeyde e, Nurlu Ötkem Rahimallah, Şeyhüden abim Abdülmüktem Ulan Rahimallah. Allah da şu cereyende 3-4 gün yaşlı olay. Ben şahit bulup Allah Teala şahit kıldı kısa. Allah'ın dergahı ketti yani elhamdülillah. Şu cereyende günde Kur'an okup yaptım ben. Günde Kur'an okup yapıp, dertlerseniz meğersine desem, Allah razı olsun çıkılıp o'zi deb berib mandan o'ta o'ziga bak ta'sir qilib ketdi odamni aytaman alloh taoloni mush oyatlarini o'qib turib mana mush oyatlarga shoid bo'lib turib agar biz mana bunday qilmaydigan bo'lsak alloh taolo bizni tutib oldi alloh taolo bizni so'rab qo'ydi alloh taoloni qo'rqishimiz kerak ekan ma oyatni bizni chaqmoq soqqanda qilib o'tish kerak bizni alloh razi bo'lsin chiqib ajoyib bir nasihatlari yaxshi Tola ashabul uktut doğrusu nesil kıl devadim. Tola bizden elhamdülillah hazır Allah çeksiz çıkı dünyada hem mücahidler mücahidler uygunup yani cihadının meyvesini yani hilafetinin destek kademdeki görünüşleri namayen bulavatır inşallah. Rabbimiz nusretini çürüp inşallah bir tezleştirip versin. Müslümanlığın ihtiyacı var. Hem yerde Müslümanlar nurgun er, ayarlarımız, kızlarımız olsun, hemşerilerimiz hem de chidab bo'g'il bo'lmaydi bu xarliqqa chidab bo'g'il bo'lmaydi shunday holatda shunday holat bu nusratning mevalari ko'rinib turgan holatda alhamdulillah yani bizni g'albi nusratga oldirib ketmaslikka da'vat qilib birodarlar haqiqiy g'albi nusrat haqiqiy oqibat allohni dargohida haqiqiy yaxshi oqibat alloh taolodan shuni so'raydi qachonki oldirab qolgan odam ya'ni bu yo'lda sabr qilolmay qolgan ko'zimiz ko'rgan narsalar shu bo'ldi kim oldirab ketgan bo'lsa kim voy nusratgan biri bizga voy undaqa bundaqa degilib turgan bo'lsa shu odamni sepimizni olib qolganligini ko'rgan bo'ldik ya'ni bu vaqtning imtihonida biz sabr qilishimiz kerak mujohidlar mujohidlar nurg'un hikmat bilan ko'z bilan ko'rgan bo'ldi buni yani har jihatdan yani alloh taolo shunday imtihon qilyotadiki bizlarni har jihatdan tovlab tasqab maynatlar pokiz habislarning hammasini og'ir qoldirib shollab algakning tubida haqiqiy allohning kalimasini oliy qilmoqchi bo'lgan shundoq bir xilofatni qoldirib qo'yayotgacha algakning tubida ya'ni shu vaqtlarda bizni ko'pincha qilgan da'vatlar ashobini o'qitib qaranglar birodarlar agar agar dunyoviy nazar bilan qaraydigan bo'lsanglar ular o'tqa tashlandi hattoki buvoq zuvonga keldi shu yerda ana ikkilandandi dunyo dunyolik ko'zimizdan qarasak ular halok bo'ldi dedi lekin haqiqiy najot topganlar kim ashabul uhdi ana shular nijot topdi ya'ni biz qinimizni berimiz jinimizni berimiz qurbonlik berimiz lekin natijaga oldirib qolmaylar haqiqiy natija agar mumkin biz shahid bo'lib ketishimiz mumkin mumkin bizdan keyingi minglab o'n minglab muhojir ansarlar shahid bo'lib ketishi mumkin lekin bu natija hamon ko'rinadi lekin bu natija ko'rilmadiu deb maqsaddan yenib ketadigan ishni qilmanglar degandek nasihatini qildi amallarni qilish bir gap qilgandan keyin muhofizat qilmoq u endi ajoyib bir mushkul ishkan bu alloh taolodan so'raydiganimiz endi alloh taolo hayot qoldirgan bo'lsa deymiz yo robbim bizni shu hayot qildirishingdan maqsad hargiz bizni bir shaqiy baxtsiz holatga olib ketmagin deb so'raymiz alloh taolodan alloh taolo bizni hayot qildirib shu shu imtihonlardan hayot qilgan bo'lsa alloh taolodan so'raymiz ey alloh bizni yana ham shu yo'lda haqiqiy ixlosning tubida haqiqiy robbimiz o'zi rozi bo'ladigan buyuk bir maqbul bo'lgan shahodatni so'raymiz endi hech qanday bir kishi rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham o'zini hadisi deydi sallallohu alayhi vasallam hech qanday bir kishi o'z amali bilan najot topolmaydi deydichi jihat maydonidagi birodarlarga qiladigan tavsiyamiz shu alhamdulillah alloh taolo sepimizni kengaytib hozir mayli suriyada bo'lsin mayli xurosonda bo'lsin va mayli boshqa boshqa joylarda bo'lsin inshaalloh allohning yo'lida allohning kalimasini oliy qilmoqchi bo'lgan mujohidlarimizni ziyoda qilib berdi alloh taologa shukr aytamiz faqat allohni allohga hamd aytamiz hammasi allohni fazli na bizning bir ya'ni bizdan emas bu faqat birodarlarimizga dunyoni har qaysi yerlarida birodarlarimizga tavsiya hech qaysimiz va hech qaysinglar amallar bilan topolmaysiz faqat va faqat rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'ralgancha yo ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam sen ham amallarni hijrat topolmamsan degancha yo'q robbimizning fazli va marhamati bilan rahmati bilan bizga bir bir mag'firat beg'ishligi bilan biz jannatga Har hargiz mayli jihod maydonida mayli shu muhojirlik hayotimizda yuzlab yuzlab yillar sarson yurib ketsak ham amilimizdan qilchilik mag'rurlanib qolmaylik bu hech nima emas alloh taoloning bizga bergan ne'matlarini aslaydigan bo'lsak birodarlar nima bu bizning qilayotgan amallarimiz nima bu bizni qilayotgan ollohni yo'lida berayotgan qurbonliqlarimiz hech nima emasmi hech nimaga to'g'ri kelmaydi robbimiz shuncha mehribonlik qilib shuncha bizga shafqat qilib bizni yaratib shu dunyoda o'rinbosar qilib bizni boshqa maxluqotlardan izzatli qilib bizga rizq berib bizni shundoq bir karamlik qildiki endi buning badaliga biz hech bir amalimiz bilan robbimizdan tamanno qilolmaymiz yana birodarlardan taqildigan tavsiyamiz shuki rasululloh sollallohu alayhi vasallam qiyomat kuni al avli hisoblanadigan uch kishini keltirdi mujohid va qur'onni o'rgatgan va o'rgangan kishi va allohni mazar qilgan kishi alloh saqlasin birodarlar En kıymetlik, en muhabbetlik ata anımız, bolalarimiz ay ahli balavoqlarimiz ayıl bolalarimiz urug' tuqqanlarimizni mahalla ko'chalarimizni tashlab mushu tog'larda va mayli boshqa boshqa joylarda sarson bo'lib yuribdiq niyatimiz faqat bir bo'lsin rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'ralgan chog'da ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kishi uning uchun bir kishi shuhrat uchun deydi bir kishi uning uchun bir kishi buning uchun jihod qildi deydi bularni orasida kim allohni yo'lida jihod qilgan bo'lsa desa rasululloh sollallohu alayhi vasallam kimki allohni karimsini oriy qilish uchun jihod qilgan bo'lsa ana shu allohni yo'lida deb so'zlarkan ham iliqi uch kishi zikr qilib o'tgandek birodarlar biz shaqiy bo'lib qolmaylik ya'ni mushu dunyoda ozor chekib mushu dunyoda hatto uylarimizga bir qitim ham oromida telefon qilib ota onalarimiz bilan mungdishamayotimiz ayol bolalarimiz bilan bir mungdishamayotimiz shunchalik jafoni shunchalik mushaqqatni chekib turib oxirida oldigan natijamiz yuzimiz so'raldirilgunicha jahannamga tushib ketmaydi alloh taolo hammamizni inshaalloh o'zining huzurida o'zining jamolidagi noil bo'lgan shu huzurida bir jamlashishga nasib qilsin alloh taolo amirlarimizni mag'firat qilsin alloh taolo amirlarimizni mustahkam qilsin amin alloh taolo mujahid birodarlarimizni orasini isloh qilib butun dunyo mujahid birodarlarini ittifoqini ziyoda qilib bersin alloh taolo ichki sirk birodarlarimizni haq narsani mustahkam qilsin bizga suyimli qilib bersin biz amirlarimizni haqida nachar gap so'zni qildigan amirlarimiz bizni haqqimizni nachar gumon qildigan emas amirlarimiz bizni haqida xayrli kechalari bo'lsin kunduzlari bo'lsin haqiqiy ixlos bilan duo qilgan va biz amirlarimiz haqida haqiqiy ixlos bilan duo qilgan bir holatni bersin alloh subhanaa taolo alloh taolo shu allohning yo'lida uyushgan mayli suriyadagi jamhatun nusra bo'lsin mayli shu vaziristondagi al qoida bo'lsin mayli shu jamoatimiz bo'lsin kimiki allohni yo'lida jug'lashgan bo'lsa alloh taolo shularni haqiqiy allohni yo'lida mustahkam qilsin va yo'llarida sabit qilsin va robbimiz inshaalloh bu kishilarni to'g'ri yo'lga boshlab qo'ysin inshaalloh سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى hammangizni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kimki alloh yo'lida qon beradi ekan uning qini qiyomat kuni yana qon qon rangida bo'lgan bilan uning puruqi iporning puruqida keladi deganlarni o'rnidan qilsin inshaalloh oxirgi hayotingizni yana o'sha aqidingiz bilan davom qilib inshaalloh eng ulug'vor o'zi yaxshi ko'rgan firdavs jannatlarga muyassar bo'lgan shahodatni bersin jazakalloh xayr aziz radio anglag'uchi qarindoshlar diqqatinglar tahlillar qismida bo'lsin أطلق الشاشة والمدفع صوب في عيني كي تقلع أن تظهر يوما مقلاعي لن أركع أبدا لن أركع أطلق الشاشة والمدفع صوب في عيني كي تقلع لن تظهر يوما o'zining g'oyasini amalga oshirdi yavlarning siyosatdan dunyoni kontrol qilishi har qanday bir davlat raisi to'rt yildan sakkiz yilgacha yoki besh yildan o'n yilgacha huquq tutib undan keyin bu huquqni boshqa bir tutsa bilingki bu davlatni yahudlar kontrol qilib bo'lgan qarang islomdagi ibn taymiya ibn sino muhammad ibn abdul vahob abduqodir damollon g'arbdagi nyuton idison chiori xonim qatorli kashfiyatchi olimlar qandoq bo'lib shu natijalarga erishdi faqat bir umr shu ishlarga qon tarni to'kkizganlik uchun mana mushu yuqorgi olimlarga besh yoki o'n yil vaqt toshgandan keyin bas endi siz dam olsangiz bo'ladi desak bo'ladi shu gaplarni ularga qilish kulkilik bo'lib qolmasdan balki insonlar qilgan xiyonat bo'ladi boshqasini qo'yib hozirgi zamon fizikalniy stifen holkin deydi palacholda chaq o'rindiqda o'tirib xizmat qilyotidi ajba bir davlatning raisi bo'lgan kishining qisqa muddatda taxtda o'tirib boshqasi olmishi bizga sirliq tuyulmadi mana bu suiqasdni planlovchilar dal yahudlar yahudlarga shu ayonki har qanday bir rais taxtda uzun o'tiraversa uning yiltizi kengayib uni o'rish tas bo'lib qoladi ham o'zining ulug'vor pilarlarining amal ishini e, tashlashtirib qo'ydi har qanday bir raisni o'zining taxtda uzun o'tirolmaydiganligini bilganda xalqni o'ylashdan ko'ra o'zining yanchug'ini e, ko'proq e, o'ylaydi mana bu birdan u raisni birdan bu raisni bosh qilib qo'chaqdek o'ynab o'ziga xizmat qildirayotganlar hozir dunyo islom olimi va nurg'unlagan xalqaroliq analizchi va tadbirchilarga sir bo'lmagan sionizm ya'ni yahudiy qissoslarning buyuk maqsadlarni amalga oshirish uchun xizmat qiladigan e, mason tashkiloti e, birodarlar asli yahudiy nasoralar to'g'risida qur'on yetarli edi ammo moddiy falsafani ta'siri ostida ko'plagan kishilarga amaliy dalillarni keltirib aqlni qoyil qilmag'icha ko'ngli qanot topmaydi bu xuddi ba'zan kompyuterlar borki noit ilg'or bisib bo'lgacha qo'zg'ilib bo'ldi yana shundoqlarim borki ichilmaydi emas e, ichildi ammo ichini e, virus qoplab ketganligi uchun surati noit asta ana shuningdek vatanimizda odamni maskini keltiradigan e, shundoq birodarlarimiz borki alloh va allohni rasulining so'zi o'zining aqli zid zid kelgan holatdimi tez qabul qildigan yana ba'zilarim borki izib ichirmasa bo'lmaydigan albatta bunida o'zimiz holi emas maqsad kelsak, Siyonizm ve mason e, bir чоң tema. Hazır 150 neçi devlet tarqalgan masonga tabi Rotary, Lyons, e, e, Rotraket, binoy beriz tavrat o'g'lonlari deb atalgan majlisxonlar bilan erot erkinlik erki deb atalgan tashkilotlar tashkilotlari bor bularning hammasi odamning ko'zini qaymoqtiradigan nomlar bilan o'tira chiqildi bo'libmi masonning eng mashhur shuori erkinlik barobarlik birodarlik va insonparvarlik bu yahudlarning to'qqizinchi nizomnomasi masonlar mana shundoq yoltiroq sadolari bilan kishilarni yo'shurnalda Alloh bilan qarshilashga ilib bormoqchi ha biz shularga hozir vaqalikdan birni deb berdi hozir jihod qilayotgan afg'oniston va pokistonda bir mujohidning puti yoki qo'li uzilib ketsa afg'onistondagi qizil kirist doktorxonasiga kirsangiz yolg'on put yoki yolg'on qo'lni bekor qilib shu amerika qilgan urushini maqtab davolab yo'li silib qo'ydi ana shu o'zining dushmani davolatgan qizil qiz jamiyatini amerika afg'onistonda butun kuchi bilan e, jonlantirishga tirishyotdi birodarlar e, e, mo'min aldanmaydi ammo buni zini uchirgan musulmon xalqimiz oz emas shunga yuqorqi sionizm mason tashkilotining aktivasiyasini tafsili bilishni xohlasangiz e, yahudilik e, davati islom qatorliq nurg'un kitoblar bor shunga qarang hozir arabcha yahudlarni tunishtirgan hujjat filmlarmi e, bak ko'p shunga bu to'g'riliq gapni bir qisqartib umum maqsad uchun o'z gapimiz kelmoqchi kuchli qarashlardan ko'ra mason tashkiloti milodiy qirq uchinchi yili oshkor bo'lgan uning ayni chog'dagi maqsadi xristianlarni yo'qotish va ularning dillarining tarqilishining oldini olish bo'lgan uning hozirgi yoshirin maqsadi barliq dinlarga qarshi chiqish bo'lsa uning tut nishoni islom yo'qotish masovlar uch sinf ayrildi birinchisi kichik ko'llar ya'ni odatga masov ikkinchisi podshoh masov bu millat armaydi uchinchisi bo'lsa dunyoviy masovlar Э, yahudilar bir isroilya davlatini qurishni istagan bo'lsinmi butun dunyo tarqab ketganligi sababidan e, buni asrlar bo'yi amalga oshirolmagan e, yahudlarning bu orzusini amalga oshirgan kishi bir ming sakkiz yuz oltmishinchi yilda tug'ilgan avstriyalik jurnalist yahudiy tidor yertels e, bu kishi yahudlar davlati degan bir kitob yozib yahudlarning olqishiga erishgan ham angliyaning yordamida kongoda bir yahudi davlati qurmoqchi bo'lgan ammo yahudlarning aqidasida muqaddas zamin falastindan boshqa yerda davlat qurishning e, dinga xilof ekanligini aytib e, uningga yordam bermagan chunki yahudlarni e'tiqodida oldi bilan falastin davlat qurish uning keyinda nil daryosi va furat daryosini egallab dunyoga hukmronlik qilish shuning bilan diniy sahani qo'llashga erishaolmagan yetiz bu plandan voz kechib noiloj falastinda davlat qurish faoliyatlarini boshlagan u chog'da falastin islom xalofatligini qo'lda bo'lg'achqa ertamiz sulton abdulhamid ishki bilan falastin zimindan e, sitib berish to'g'riliq ikki qatim so'zlashgan bo'lsimi e, sulton uning talabini qat'iy rad qilib e, falastin zimindan oltin tilla setilmaydigan zimin ekanligini uning har bir g'eris yerda sonsizgan musulmonlarning qini borligini musulmonlarning u yerni oxirgi qini qolgacha saqlaydiganligini aytib uni katkizib o'tgan Əmdə hə, bunlar xilafətini öyrüş gerek. E, xilafətini öyrüş yalğın Yahudların planı bulup qalmasın, Hristiyanların həm arzusu. E, xilofatlikning yiqilishiga e, sabab bo'lgan e, omillarni intayin ko'p uning ichki va tashqi omillari intayin ko'p oldi bilan ba'zan masalalarda ayni vaqt xilofatlik islom ro'yidan chatnab ketgan bo'lsa ichki jihatdan ixsal kirishga pitib qiliqliq ya'ni shu chog'dagi g'arbdagi missionerlarning sistemalik holda ilib borgan ideologiya hujumi aslida shu chog'dagi islom dunyosining eng yadroli kuchi hisoblangan arab turklar orasida millatchi xohishi ko'tarilgan g'arbliklar bir tarafdan turklarni ko'tirib ularni ota tortib islomni ko'rsatgan to'kisni maqtab turk millatchiligini kuchaysa yana bir tarafdan arablarga payg'ambar sizlardan chiqib turib turklarga bo'ysunamsizlar deb ут quyruğu qilgan ana shunda qilib sionizm mason va e, turkiyadagi dulli yahudlarning o'rtaq kuchishi bilan e, o'rtaq kuchishi g'arb dunyosining mosishishi bilan birinchi e, birinchi dunyo urushida xilofat yiqilib falastin angliyaning kontroliga o'tdi ikkinchi dunyo urushidan keyin o'zinglar ko'rgandek isroil davlati qurildi ikkinchi dunyo urushidan keyin dunyo tarixiga qarasangiz bir surat bor amerika prezidenti rozvelt stalin va angliya bosh vaziri cherchill uchi birga tushgan mana bu uchi hozirgi dunyoning xaritasini chizganlar shu bilan ba'zilar sovetga agashdi ba'zilar amerikaga agashdi mana shu uch kishining o'ttirisida o'tirgan amerika prezidenti rozvelt yahudiy sol tarafida o'tirgan cherchill masonga tabi masonun qo'lliq a'zosi stalin kelsa uning tashviq qildig'ini kommunizm xitobnomasi yozgan kim va yahudiy karl markes markes va ingliz o'ttiz birinchi daraja masonlar rossiyani og'dirib tashlab bolsheviklarni hokimiyat peshiq ilib chiqqan leninmi bel yahudiy shunga hozirgi rossiyami yahudlarni changilida bulardan ustun turdig'ini dunyoviy masonlik bu ularning eng yuqori tariqasi barliq a'zolari yahudlar bo'lib bular bir qancha kishidan tarkib topdi ular podsho prezident raislardan yuqori o'rinda turib ularga hukm qildirdi qaror tasdiq qildirdi agar ular gap anglamasa abdi bashir sirlarni o'zining axborot vositalari orqali fosh qilib ularni qo'yda qilib qo'ydi ularning kimlar ishkali to'g'ri islom tadqiqotchilarining digini tarix masondu mubak maxfiy tashkilotni ko'rib boqmadi deb javob berdi butun dunyoni kontrol qilib turgan yahudlar hayotninki o'ziga nadin keldiganligini obdan bildi oldi bilan biz g'arb dunyosiga qaraydigan bo'lsak ular yahudlarni hukmronligiga ta'sir yetkazolmaydi g'arb allari asos xristian diniga e'tiqod qiladi ular nauzubillah bu maryam onamizdan iso alayhissalomni iloh deb biladi endi biz yahudlarning bular to'g'riliq aytgan so'ziga qaraylik ular iso alayhissalomni onasi maryam uni bir gunoh sababidan askar pandora bilan zino qilib unga homildor bo'ldi shu bizki ayso o't bilan muz orasida va jahannamning chigididir barliq xristian cherkovlari maynat o'rinlardir u yerda voizlik qilayotganlarni qovushayotgan ishga o'xshaydi mana bu yahudlarning xristianlarning e'tiqod qilayotgan ilohiga tutgan pozitsiyasi e, insoniyatninki o'z e'tiqodi qilgan bundoq kamsitish va haqoratlash e, haqoratlashlarigami sukut qilishdimi battarlik xo'rlik bo'lmasi kerak ana shu xristianlarning holi ammo islom undoq emas e, biz islom tarixiga qaraydigan bo'lsak payg'ambar alayhissalom madinaga kelishdan burun madina aholisi ikki qabilaga ayriladi birisi hazrat yana birisi avis bu ikkisi to'xtamay jang qilib o'zaro qirg'in qilishyapti hazraj qabilasini banu banu qaynoqa yahudlar qo'llaydi avis qabilasini bo'lsa bani nazir bilan bani qurayza yahudlar qo'llaydi bu ikki arab qabilasi orasida urush shundoq to'xtab qolsa yahudlar urush bilsini qayt yiqib bu ikkisini urushga so'raydi shuning bilan bu ikkisi o'zaro qirg'inchilik tushgandan keyin yahudlarning bozori chiqib haddi hisobsiz pul mol to'playdi islom xilofatiga qilib yahudlar hukmron bo'lgan bugungi dunyoga qarang tog'ni yo'ldosh bo'lmasa maymun podsho deganda iroq bilan eronni sakkiz yil urushi hozirgacha davomlashayotgan pokiston hindiston mojarosi dunyodagi qandoq joyda bo'layotgan urushni qarasangiz birisidan keyin amerika birisidan keyin rossiya urushayotgan bu ikki taraf birisi amerikadan qurol olsa birisi rossiyadan bu ikkisini odamlarning o'lgan o'lgan mol э, dunyolarning yahudlar kontrolidagi amerika bilan rossiyaga oqqin oqqan bu ikkisi birisidan birisi ustun kelolmaydi qachon birisi ustun kelib qarshi tarafni e, ziminini bisilish darajasiga yetganda bunga darhol bdt olishidi chunki bdtdagi xavfsizlik kengashi moliya sahiya inson huquqlari qatorliq muhim organlar dal yahudlarni qo'lida shuning bilan yahudlar bdtning do'ppisini kiyib e, ular orasida kesim e, akisidan shuni bilan chegarasi qaytib kelib chegaradan olqimgan oldi oyog'i chiqmaydigan urushni boshlaydi shuning bilan bu tarix qayta takrorlanib birisi bani qaynoqa yahudini bayqilsa birisi yana bani nazir bilan bani qo'ya yahudini bayqiladi bu, bu hammasi yahudlarning suiqasdi biz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamninki kelgandan keyin madinaga qaraylik payg'ambar sollallohu alayhi vasallam e, madinaga kelish bilan tarixdan bo'lgan o'zaro urush qilishgan hazrat qabilasi bilan avaz qabilasi qiyindoshlarga aylandi shuning bilan e, madinadagi haybar va fadak yahudlarning o'ltirilganligini o'ltirib surgun bo'lganini surgun bo'lib jizya to'laydigani jizya to'ldi oxiri hazrat umar roziyallohu anhu vaqtida rasululloh sollallohu alayhi vasallamning arabiston ziminida ikkidan mavjud bo'lib turolmaydi degan vasiyatiga asosan butun yahudlarni arabiston zimindan haydab chiqarib o'tdi hatto xilofat vaqtlarida fransiya o'zining tanusini uch o'ynolmagan islom xilofat eh, islom xilofatligining mavjud bo'lib turishi butun dunyodagi buzuqchilikning oldini ham ilib turgan shunga islom xilofatligining qaytqurib qilishni yahudlarga nimadan darak berganligini ubdan bildi chunki ular ilib berayotgan e, buzuqchiliklari jazoni xo'rliqlari va boshqalarning qinidan keltirgan tijorat oqmay butun musibatning o'ziga yopirib kelganligini ham obdan bildi shu yahudlar e, butun davlatlarni islom shariatiga qarshi o'z atrofga to'plaqliq shu narsa bizga oydin bo'lsinki xitoy islom qarshi turadigan salohiyatga ega emas bizda qushnachining ishini o'xshatgan g'o'jakonning o'tisiya degan gap bor xitoyning bizga shu darajada ziyankash qilaligini g'o'jakisning bo'lganligidan mana bugungi kunda millionlab musulmonlarning qini musulmon bo'lganligi uchun to'kilyotidi biz shu to'kilayotgan e, qonlar qarab shundoq yakun chiqaramizki inshaalloh xilofat qurildi xuddi bola tug'ildi ammo e, to'lg'oq qattiq bo'lgandek endi keyingi tahlilimizda nima uchun amerika o'zining islomga qarshi foydalanayotgan hindistonni emas balki xitoyni yemakchi bo'ladi buning sabab omillarini tafsili tahlil qilish bilan birga g'arbda harakat ilib berayotgan dunyo Uyg'ur qurultiyidan Amerika nima kutmoqchi? Bizning jihodiy harakatimizdan nimaga erishmoqchi? Mana buni biz keyingi taklirimizda qarindoshlarimizga taklif qilib beramiz. Va oxiri davoni alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. لن أذرف دمعة محزون لن أركع أبدا لن أركع لن أركع أبدا لن أركع اكسر بالآلة أقدامي اكسر بالآلة أقدامي حطم ما شئت من الأضلع حطم ما شئت من الأضلع فسيعلو الساعد في غضب في غضب في غضب لن أركع أبدا لن أركع لن أركع أبدا لن أركع Aziz radyo anlıqız qarındaşlar, biqitimlar, shahidlar izlarda bo'lsin alloh subhanahu wa ta'ala'nın rahmeti subhanallah 5-10 minut yol yürgünümünün benime. Men mu bir uyku ketibdiman men. Aba Bekir kama hem uyku kitipti yada. Kitipti bir vaqtda bir birodar o'yg'otgandek bo'ldi birodar birodar dedi jamlashsin bo'sh ichig'lig'imni ko'rganda shundan keyin bir birodar sizga kuldirib qo'yay deyman dedi Çünki men näde hazır desem şeýlekin başgalar merkezimizin içinde. Kaçan geldik bu ýerge? Saat hazır kança oldu desem şu tahminen bamda pehdiga yakın ketdiken şu wagtda. Bamda buni okutup diken şoňdan keyin manduq Abada kirkem qarsam şu wagtda köreýlikmi? Şinçilik bir tapyp uxlap ketipdi. Kerem ben sekin geldi. Elhamdülillah. Abada kirkem saqdı. Şunca hoş oldum, xursand oldum. shuning bilan mashina chiqdi abu bakr kampirni qo'lida mani qo'lida mani mangandiki shundan keyin bir birodar haydadi haydab bir yerga kelgan chog'da muz endi muzda mashinadan chaqib ketib qoldi chaqib ketib qolgandan keyin mashinadan chaqin chiqarish uchun endi yo'llar shunchalik nachar na unda yo'l yo'q faqat shu bir iqinlava iqinni ham yo'l yo'l qilib olgan ekan shu iqinda qalin muz tutib ketgandan keyin mashina chaqib ketib qoldilar tiyilib ketganlar shu maşın chaqib ketib ekan mashina oldiga urug'liq kuchab ushlayapti lekin abu abakrdan hech bir ovoz kelmayapti shundan keyin shopir dedi man dedida birodar abu bakrkamdan hiçbir avaz yok ya dedi shundan keyin asta turib boqsak abu bakrkam allohni fazli bilan shahidlik ketibdi shundan keyin abu bakrkam shu sahar paytida aramizdan ayrilgan bo'ldi hammamizning ko'ngli yerim bo'ldi faqat shu joyda o'zimni tutolmay yig'ladim lekin alloh subhanava taoloninki taqdiriga rozi bo'lmoqdan boshqa bir amalimiz yo'q ham biz inshaalloh robbimiz nimani bizga iroda qilgan bo'lsa inshaalloh faqat robbimizni roziligini izlaymiz robbimiz bizdan rozi bo'lsin ham bu yo'lni mohiyati shu ekan o'zingiz yaxshi ko'rgan narsalardan ayrildi ekansiz shulardan voz kechishingiz kerak ekan qurbonlik berishingiz kerak ekan shuning bilan shuning badaliga alloh subhanava taoloning roziligini alloh subhana taoloning jannatini setib oldi ekansiz ko'nglimizda qo'shib turimiz yo'q birodarlarni shahid bo'lganiga lekin shu birodarlarga bo'lgan muhabbatimiz va sababidan shu birodarlarni yaxshi ko'rganligimiz tufaylidan yana ham tabiiy yosh keldi ekan ayrilganga ko'nglimiz yerim bo'ldi ekan shundan keyin akamiz ketdi hozir mana shundoq akamizni birodarlar bilan asli shubhasiz bizga shu markazlarda qilgan qiziqarli gaplarni qilishib aslaymiz hammamiz doim aslab turibmiz abu bakr hamda ko'rdik subhanalloh shu akamiz hijrat qilib hali ham oilasi bilan shahid bo'lib ketgich bo'lgan orliqda aloqa qilish bo'lmagan hmm. bir qitim aloqa qilish bo'lmagan buni shu akamizni oilasi bor shu hmm. akamizniki farzandlari bo'ldi endi man bir ajablanib qolamanki shunday bir insonlar bor ekan subhanalloh bu mujohidlar haqida mana bu kishilar haqida fitna fasod taqdiman andoq kishilar mundoq kishilar lekin bir inson insof bilan vijdon bilan bir narsa o'ylashi kerak o'zidan so'rab beqish kerak bu inson o'ziningki ahlini eng yaxshi ko'radigan ən yaxşı görən fərzətlərin tərk etişigə, vətənlərin tərk etişigə, özününki ata-analarını, özününki dost biradərlərini tərk etişigə səbəb bulatqan nəsə nə məzəli? Dünya tepiş üçünmü? Dünya tepiş üçün bolsa, öz ən yaxşı görən nəsəni insan tərk etməyini. İnsanın onundan artıq dünyası olmaydı. Qaysi insan özünün ata-anasından, özünün əhlidən, fərzəndindən artıq dünya olur, onu tərk etib qoyub, yəni bir dünya izləyir. Ani shunda haqiqiy bir o'g'lonlarning ustidan pishni qilayotgan insonlar Alloh subhanahu taolodan qo'rqish kerak. Qiyomatda Alloh subhanahu taoloning oldiga borgan chog'da nima deb javob beradiganligini o'ylab beqish kerak. Shuning uchun mush fursatdan foydalanib shu vatandagi va boshqadagi musulmon birodarlarga shuni murojaat qilamanki, bir haqqimizni bir ko'p duoda bo'lsanglar birodarlar. Biz bu yerda sizlar ko'mingan bo'lishinglar mumkin birodarlar subhanalloh ajoyib bir ishlarni ko'rishlar ba'zi birodarlarimizning qo'llarini ko'yganmiz uzilib ketib bir qo'li biroq ishlamagan ba'zi birodarlarimizning putlarini ko'yganmiz uzilib ketgan ba'zi birodarlarimizning chechilib ketgan jasadlarini o'z qo'limiz bilan terib akilib ko'mib qo'yganmiz biz birodarlarimiz jasadlarini bular nima uchun qurbonlik beryotdi bular nima uchun qon to'kyotdi ba'zi birodarlarni ko'rsangiz o'zininki subhanalloh yoshligini hatto bir qitim to'y qilish qodirdi shu birodarlar oyoq tutish qodirdi shu birodarlar lekin o'zini yoshligini din yo'lda shunday aytib aytganki shahid bo'lib ketdi birodarlar eshitim ko'midi hayotdan ba'zi birodarlar o'zini eng suyumli ahlilarini farzandlarini tark etib shahid bo'lib ketdi nima uchun ekanligini bir o'ylab qo'ysak nima uchun ekanligini bir haqiqiy bir vijdonimizdan so'rab ko'rsak va bu gaplarimni anglab olloh bolalarimizni qo'llari uzilib ketgan uni bo'lib ketgan deb qo'rqib ketmasak alloh subhanava taoloni taqdiri bo'ldi birodarlar agarchanda biz o'zimizniki badanlarimizni parcha parcha bo'lib ketishdan qo'rqqan bo'lsak alloh subhanava taolo rasululloh sollallohu alayhi vasallam maqtagan shahidlarning sayidi bo'lgan hamza ibn abdumutallab roziyallohu anhuni ham musli qilayotgan kofirlar qo'rsoqlarini yeyib jigarlarini tishlagan shu vaqtda shu kungi shularmi qolgan hatto bir sahobini shu barmoqidagi bir narsadan tunigan qolgan yerlardan tunimagan bir singli shunchalik shu sababdan tunigan shu bir belgisi bor ekan shu yerdan tunigan boshqa yerdan tunimagan bundan qo'rqmaylikmi birodarlar agarchi biz shunday bo'lib kelsak alloh subhanava taolo bizni inshaalloh qiyomatda alloh subhanava taolo biz bilmaydigan mukofotlar bilan mukofotlaydi shuni shunaqqa oxirida alloh subhanava taolodan shu vatandagi musulmon qarindoshlarimizga va hijrat diyoridagi barcha mücahid ve mücahid kırındaşımız Allah subhanahu wa ta'ala'nın sabatlık sorayman. Allah subhanahu wa ta'ala'nın razılıkını sorayman. Ve Allah subhanahu wa ta'ala'nın bizlerini sözümüzü sadık kılıp şehitlerden kılışını Allah subhanahu wa ta'ala'dan sorayman. Ve bizlerini Allah subhanahu wa ta'ala şu Aba Bekir Kamil ile, şu İbrahim Rahimullah şu Salim Rahimullah ile, başka hemen braderlerimiz ile bizlerini cennet-i firdevesti cemleşini Rabbimden sorayman. Ve ahiri davana. Elhamdülillahi Rabbil Alem. Cezakallahu Allah razı olsun buradan. Allah subhanahu teala bunun ayağı takımı sabit kadem kılıp. Amin. Allah yolda kan verip söz buradan inşallah. Amin. Allah taala kallarımızı zaya İnşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem degendek ulanın kalları kan rengide degan hmm. puruqi bo'lsa ularning puruqida degan shu kishilarning qatoridan o'rinbagil nasib qilsin birodar amin alloh rozi bo'lsin assalomu alaykum va rahmatullohi alaykum assalom va rahmatullohi diqqat xalqaro va royim xabarlarda bo'lsin mujohid yigitlar islom shirlari qo'lida quroli dinim izzati angliyaning janubi qattiq bo'ron chapqinning hujumiga uchirdi bu qatimqi bo'ron chapqindan nurg'un joylarga kamsin kelib shahar qatnashi pala holatga tushib qolgan qisman asosliq temir yo'l liniyalari taqib etilgan Londondagi Xisro aerodromi qisman navbatchi aeroplanlarni amaldan qoldirgan bo'lib, Angliyaning g'arbiy janubidagi taxminan 7000 oilaning to'q suvi to'xtab qolgan. Bu qatimqi bo'ron chapqinning shamol surati dahshatli bo'ron darajasiga yetgan bo'lib, meteorologiya tarmoqlarining mo'ljallashicha bu yaqinqi yillardan buyon angliyada ko'rilgan eng ig'ir bir qatimliq bo'ron chopqin hisoblanadi ekan alloh din dushmani bo'lgan bu kofirlarning halokatini tizlasin amin xalqaro matbuotlar Tiananmendagi voqeani oriq ko'rinishiga qiziqmoqda. Beijing Tiananmen maydonida yuz bergan avtomobil bilan hujum qilish voqeasi xalqaro matbuotlarda zo'r inkas qo'zg'adi. bo'libmi xitoyning siyosiy simovolli xarakterga ega maydonida yuz bergan bundoq bir voqeaning uyg'ur musulmonlariga tepishlik bo'lishi ehtimolligi xalqaro matbuotlarning qiziqishini texmi avjiga chiqardi xitoy axborot vositalarining bu vaqtdagi xabarlarga qattiq cheklim qo'yishning aksiga xalqaro matbuotlar voqea va uning orqa ko'rinishi ustida mulohiza yurgizib agar bu harakat haqiqatan uyg'ur musulmonlariga chetishlik bo'lsa uning uyg'ur musulmonlari hozirga qadar xitoy hukumatiga qarshi qilgan eng chong ta'siriga ega bir harakat bo'lganligini bildirdi va uyg'ur musulmonlarining izchil eh, xitoy hukumatining bosim siyosatini shikoyat qilib kelayotganligini eslatdi BBC xabarida Xitoyning hozirgacha bu haqda aniq bir ifoda bildirmay kelayotganligi va barliq uchurlarni qattiq kontrol qilayotganligini bayon qilgan. Iflos Xitoy kafirlari bu hujumning biz musulmonlar tarafidan elib berilgan jihodiy amaliyot ekanligini numussizlarcha yoshirmoqda. Alloh kafirlarni biz musulmonlarning qo'li orqali jazolasin. Amin. Xitoy kommunistlari vatanimiz Sharqi Turkistonda atalmış diniy radikallikka zarba berish tashviqotini kuchaytirdi. Xitoy hukumatı e'lon qilgan atalmış diniy zotikallik ideyasining yamirishiga qarshi turayli nomli maqolada sharqi turkiston musulmonlari orasida borgancha kuchayayotgan diniy e'tiqod qarashlarini cheklash tashabbus qilingan bo'lib bu maqola xitoy vaziyatini yaqindan kuzatib kelayotgan siyosiy analizchilarning diqqatini qo'zg'adi yaqinda ikki yildan buyon xitoyning hukumat matbuotlarida millatlar ittifoqini kuchaytirib qo'rda o'sak so'z tarqatganlarga zarba berish qonunsiz diniy harakatlarni cheklash diniy e'tiqodni so'zlashtirish temasidagi xabar maqolalar ko'plab besildi undan boshqa hukumat doiralari mahalla kantlarda uy aralab tekshirishni kuchaytgan bo'lib atalmish diniy asabiylikni tashabbus qilgan millatlar ittifoqiga qarshi xabar uchurlarni tarqitib milliy ziddiyatni kuchaytgan degan bahona kanallarda Sharqi Turkiston musulmonlarga qaratgan tutqun qilish va bostirishni kuchaytirayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Gerçi kafirlar Allohning dinini yomon ko'rgan taqdirdimi, ularning bu kufri tashviqoti islom nurining parlishi va da'vatning kengayishini hargiz to'sib qala olmaydi inshaalloh. Hindistonning sharq shimolida portlash vaqasi yuz berdi. Hindiston amaldorining aytishicha, Hindistonning sharq shimolidagi Bihar o'lkasining markaziy batnada shu kuni tushdan keyin ko'p qatim portlash vaqasi yuz berib, 5 odam o'lgan va 25 odam yaralangan. Portlatish ayrim-ayrim holda Hindiston Xalq partiyasi yig'ilishi o'tkazgan maydon va Batna shahrining poyezd stanisidagi bir ommaviy hojatxona hamda shahar markazidagi bir kinoxona atrofida yuz bergan. dinimizning dushmani bo'lgan bu butparastlarga zarb berayotgan sher yurak qaysar mujohidlarimizga Rabbimiz Alloh yordam bersin. Amin. San Paulo shahrida keng ko'lamli namoyish o'tkazildi. Braziliyada 17 yoshlik bir yoshdan hatto oxiri safchilar tarafidan o'ltirilishidan keyin maydonga kelgan norozilik namoyishi tez suratda avj olgan va hukumat doiralari namoyishni besib turishdan ojiz kelgan bo'lib, namoyishchilar oldiga uchirganli avtomobillarga o'z qo'yib, saqchilar bilan keskin tirkashmoqda Braziliyaning ikkinchi cho'ng shahari bo'lgan San Paulo qalaymiqa urush maydoniga aylanib qolgan bo'lib, taraf tarafda bulang talang vaqalari yamrab ketgan navbatda braziliya saqchilari 17 yoshlik bolni atgan saqchi ustida tekshirish elib berishni boshlagan va 90 dan ortiq odamni nazorat ostiga olganligini uqtirgan suriyadagi to'qinishlar livanning siyosiy vaziyatiga og'ir tahdid olib kelmoqda livanning shimolidagi asad tarafdorlari bilan mujohidlarni qo'llayotgan xalqlar bir haftadan buyon qattiq to'qinishmoqda trablus shahrida murtad asad tarafdorlari bilan suriyalik mujohidlarni qo'llab kelayotganlar orasida bo'lgan bu to'qinishda dan ortiq odam yaralangan va 200 dan ortiq odam uy makonlarini tashlab ketgan murtad askarlar to'qinish jarayonida nurg'un begunoh musulmon omini qatl qilgan trablus sham shahrida 2023 avgust 2 Shia kafirlar jamoasi yanada portlash vaqasi maydon kelgan bo'lib, 47 odam o'lgan edi. Allohu akbar. Bu ozg'un Shia kafirlarning adabini beradigan mujohidlarimizga Alloh o'z yordam bersin. Mujohidlarimizning sonini ko'paytib bersin va to'qunishda vafot bo'lgan musulmon ommani oliy firdavs jannatlarida qilsin. Amin. Suriyada murtad Bashar Asad qismlari mujohidlarga qarshi og'ir tipli qurollar orqali elib borgan hujumlarda 46 kishining qatl qilinganligi bildirildi. Suriya kishilik huquq tashkiloti tarafidan bu haqda e'lon qilingan bayonotda Bashar Asad kuchlarining mujohidlarga qarshi havo va quruqlik orqali elib borgan hujumda shahar ichi va sirtidan bo'lib jami 46 kishining qazo qilganligi eskartildi. Suriya Milliy Kengashi tarafidan e'lon qilingan bayonotda Suriya armiyasining poytaxt Damashqning bir qism muhim rayonlariga ig'ir qurollar bilan hujum qilinganligi qayd qilindi. Murtad Bashar Asad kuchlarining poytaxtda elib borgan havo hujumi hujumlarida ko'p sonda o'ltiraq rayonlarning bombardimon qilinganligi xabar qilindi. Alloh bu la'natkarni shiya kofirlarga o'zi kifoya qilsin qaza qilgan musulmonlarimizga jannat ado qilsin jang qurbon berish bilan bo'ladi albatta misrda harbiy siyosiy o'zgarish qarshi namoyishlar davomlashmoqda poytaxt qahirada azhar universiteti o'quvchilari yana bir qatim harbiy siyosiy o'zgarish qarshi namoyish o'tkazdi demokratik saylov orqali vazifaga o'ltirgan muhammad mursiyning qaytishini talab qilgan o'quvchilarga davlat xavfsizlik kuchlari mudohala qildi soqchilar bilan namoyishchilar o'rtasida yuz bergan to'qinishda 8 kishi yaralandi. Ispaniyada kam portlash vaqasi yuz berdi. ispaniyaning g'arbiy shimoli qismiga joylashgan leon shahri atrofidagi bir ko'mir konda maydonga kelgan portlashda 6 ishchi hayotidan ayrildi 4 kishi yaralandi pokistonda bir qabila rais hujum hujumga uchradi pokistonning balochiston o'lkasi dera bukti viloyati لوتي زائن رايونىنىڭ قابىلە رەئىسى تاراخاننىڭ ئۆيى ھۇجۇمغا ئۇچراپ، ھۇجۇمدا 7 ئادەم ئۆلگەن. ئىگىلىنىشىچە، ئىران بىلەن چېگرىداش بولغان بۇ رايوندا پات-پات قابىلىلەر ئارا توقۇنۇش يۈز بېرىدىكەن. ئىراقتا مەيدانغا كەلگەن بومبا ھۇجۇملىرىدا ئۆلگەنلەرنىڭ سانى 66 ga yetgan. Poytaxt Bagdad orqa-orqadan maydonga kelgan bomba hujumlari bilan zilzilaga keldi. Mosul shahrida mufidoylik hujumi yuz berdi. Bagdadning o'xshash bo'lmagan joylaridagi avat ko'chalarda o'q tutib qo'yilgan mashinalarga o'rinlashtirilgan bombalar yarim soat ichida orqa orqadan portildi murtad hukumat va shiya kofirlarga qarshi maydonga kelgan bu portlashlarda oz degandimi qirq kishi odam o'ldi navbatda hujumning parda orqasida al qayda bo'lishi mumkin deb qaralmoqda alloh fidoyi birodarlarimizning shahodatini qabul qilsin mujohidlarimizning jihodiga barakat bersin amin misrning nil delsida vazifa o'tayotgan soqchilar hujum uchirdi misrning nil delsidagi kontrol yig'izi qilingan qurolli hujumlarda 3 nafar soqchi o'lgan Сақчы дайырларының білдірішчә, юзігі маска тақып алған кішілер Мәнсура білән Димият нахилері отырсыдығы контрол еғізлеріға ұжым қылып, 3 нәпәр сақчының жеңіқ замин болған. Сақчылар ұжым қылғанларын тұтыш үшін жидді әрекет қылмақта. Вәқа үстіде айнық мәлімат берілмеді. Алла Misr мұсылманларығымы jihad отын тұташтырып бәргісі Dağıstan Cumhuriyeti'nin paytaxtida portlatış vaqasi yuz berdi. Dağıstan Cumhuriyeti'nin markazi Mahachkala shahrida portlatış vaqasi yuz berib, bir odamning ölüşü, nurg'un odamning yaralanishini keltirib chiqargan. Rossiya axborot vasıtlarının xabar qilishicha, portlash yuz bergan dükkanı o't ketgan bo'lib, yerlik hukumat atrofdagi gaz bilan ta'minlashni jiddiy to'xtatgan. Portlash shu joy vaqtida soat 17 atrofida yuz bergan bo'lib, bir noma'lum hücumcu shaharning Avot yeridagi ikki qo'shni dükkanda ikki bomba portlatgan portlashda bir odam o'lgandan boshqa yana sakkiz odam yaralangan bo'lib yaradorlarning ichida uchi saqchi ekan navbatda saqchilar tekshirish harakatini qanot yaydirib ortilish voqeasining davomli yuz berishining oldini olgan alloh kommunist kofirlarga zarba berayotgan mujohidlarimizning jihatiga barakat bersin amin iroqning o'tir qismida zanjirsimon portlash yuz berdi iroqning o'tir qismida zanjirsimon portlash yuz berib 12 odam o'ldi iroq saqchi amaldorining deyishicha voqea yuz bergan kuni bir kishi iroq askari va xalq askari yig'ilgan joyda badanidagi bombani portlatgan kishilar portlash yuz bergan naq maydonni qechayotganda yana bir hujum qilguvchi badinidagi bombani portlatgan soqchi amaldorning deyishicha o'lganlarning to'qqizi iroq askari kichik xalq askari bo'lib undan sirt yana yigirma uch odam yaralangan bir nafar davolash xodimi portlashda o'lgan rossiyaning shimolidagi kavkaz rayonida qurolli to'qinish yuz berdi rossiyaning shimoli kavkaz rayonida qurolliq to'qunish yuz berib qurolliq bexatarlik qismining bir nafari harbiy amaldori o'lgan rossiya hukumatining bayonotida ma'lum bo'lishicha ayni vaqtda bexatarlik qismi bir qism mujohidlarni yalab elib mangan bo'lib nishonlagan joyga borgandan keyin mujohidlar o'zlari turishliq binoni portlatib o'tib qonun ijro qilguvchilar bilan to'qnashgan Shimoliy Kavkaz rayonida mujohidlarning bexatarlik qism va və qaratilgan hujumi doim daim yuz berib turdi rossiya bexatarlik qismi shimoliy kavkaz rayonining muqimsizligini tizginlash uchun 20 yil kurash qildi Allah mücahitlerimizin sabit kadem kılsın. Jihadiga bereket versin. Amin. Yemen'deki Amerika elçixanasının atrafında partlaş yuz berdi. Amerika'nın Yemen poytaxti Sana'da turuşluq elçixanasının atrafında partlaş yüz verip, arkadınla eğir tipte koral avazı anılgan. Koral avazını yerlik fixatarlı xodimlari ve fuqaralar aniq anılgan. Lekin partlaş yuz bergan orundan elçixana bilen bolgan arlıqının qanchalik yakın ikenliki texi eniq emas iken. Yemen dövlət armiyasi növətdə zor kuch bilan Al-Qoida tashkilotining Yamandagi tarmoqiga taqobil turmoqda. Amerika Al-Qoida tashkilotining Yamandagi tarmoqini dunyodagi eng xatarlik bo'lgan terrorchi tashkilot qatoriga kirgizdi. Dünya kafirlerinin katta beşi bolgan bu kafirlerine korkunç selip turgan şir yürek mücahitlerimizni Allah özü asırsın. Amin. Mekke'nin burunki imamı Suriye'de şehit buldu. Suriye'de Murtat Esed'nin diktatörçü kuşları bilen uruş kılıvatkan mücahitlerine Müslüman karındaşlarını zalim kuşlarından kovdayış için özlerini fidaya kılgan nurgu Müslümanlar Murtat Esed kuşlarına karşı mücahitler sepege katilmakta. Bularının biri olsa Mekke'nin burunki imamlarının biri olgan Muhammed Muhammad ibn Abdullahdir. O Suriyadagi mazlum musulmon qarindoshlarini qo'g'dash, murtad asad kuchlariga qarshi jihad qilish uchun Suriyaga berib, u yerdagi urushda shahid bo'ldi. Alloh o' qarindoshimizning shahidlik martabasini yuqori qilsin. Amin. Xitoyning shimolidagi zavodda yuz bergan o't ofatida 7 Xitoy o'ldi. xitoyning shimolidagi xbey o'lkasida bir zavod qotib ketgan bo'lib yetti nafar xitoy o'lgan xabardan qaraganda xbey o'lkasida o't ketgan zavod Chiyingda rayonidagi Chinchao tavla shirkitiga tava bo'lib besh nafar xitoy o'tgan ketgan bino ichida qapsilib qolgan va is tutash sababli nafas olmay shu yerda o'lgan ikki nafar xitoy yaralangan bo'lib doktorxonaga yetkazilish jarayonida davolash o'nim bermay o'lgan Allah tajavuzchi Xitoy kommunistlarini har xil balolar orqali jazolab, musulmonlarni xursand qilg'ay. Amin. Bu haftalik anglitishimiz mana shu yerda oxirlashdi. Kelarki haftalik anglitishimizni ko'rishgacha Rabbimiz Allohdan sizlarga va bizga xotirjamlik tilaymiz. Ishlarimizning unumli والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bu cihat takıdır ta ki kıyamet Yorulsun cihan insanın nuri Mücahit yiğitler san şirleri Koleda Kur'an-ı dinler izzeti kılmaktır Kur'an-ı alim şehadet Allah rızası Mücahit yiğitler san şirleri Koleda Kur'an-ı dinler G'oyishi qilmoqdir Qur'on yoni Ko'zlaydi shahodat Alloh bizasi G'oyishi qilmoqdir Qur'on